Hei. Ja, jeg skal da lese et blogginnlegg til dere. Eh, jeg debuterte som forfatter høsten 2008 og ble nylig medlem av Norsk Forfattersentrum. Og på mitt første medlemsmøte så hadde Forfattersentrum fått forfatteren Henrik K. Langeland til å komme og holde et foredrag som han har holdt tidligere. Eh, og jeg skrev eh, et blogginnlegg etter det et slags eh, møtereferat eller eh, forelesningsnotater. Og det skal jeg lese nå. Slik skriver du en stor roman, sa Henrik H. Langeland. Mandag 19.1 deltok jeg på mitt første medlemsmøte i Norsk Forfattersentrum, som ble holdt på Litteraturhuset. Det var et ganske bra oppmøte, og Henrik H. Langeland Freistad lærer oss hvordan vi skulle skrive en bestselgende roman. Eller, for å bruke hans eget ordvalg, bøker som når ut til en stor leserskare. Jeg har, som de som har lest Ingen må vite, kanskje har skjønt, verken interesse av eller lyst til å skrive denne typen litteratur. Men for de som er interesserte, skal jeg avsløre triksa her, fritt etter huksen. Kom i gang med det du egentlig vil fortelle i løpet av de tre-fire første sidene. Her trekte Langeland fram Per Petterson som ei dømete etterfølging. Han bruker tre og en tredjedel side på å komme til poenget i Ut og stjele lester. Det må stadig skje en forandring i teksten for at leseren skal gidde bla om til neste side. En typisk slik forandring er et møte mellom mennesker. Her nytter det ikke at hovedpersonen bare ligger på rommet sitt og tenker, sa Langeland. Noe Heidi Marie Krishnik hadde innvendinger imot, og mente var en banalisering av romankunsten. Hun mente det ikke bare er ren handling som driver en leser framover i teksten, men også et godt og stramt språk. Hun påpekte at det kan skje store psykologiske ting inni en enskild leser, som kan bli gjort interessante for leseren bygger handlinger opp i aksjon-reaksjon rundt dyptliggende konflikter. La karakterene agere og støyte borti hverandre, sa Langeland. Og jeg så føre meg figurer som svirra rundt på ei scene og bompa borti hverandre, slik radiobiler gjør. Deretter ble jeg fryktelig opptatt av noe farrissøl under stolen framfor meg, som først la seg ned som et sprudlejarte på gulvet, så seg sakte utover på ene sida, og deretter la seg til under stolbeinet. Hovedpersonen må være sympatisk nok til at leseren kjenner seg igjen, men ikke ensidig god, for da blir karakteren flat og uinteressant. Her kom det innvendinger fra Berit Hoff, som mente det var tonnevis av dømmer på både stor og god litteratur med usympatiske hovedpersoner, som til dømes Raskolnikov, 'Forbrytelse og straff', og 'Parfymen' mv., dette utarta til en diskusjon om hvorvidt hun i parfymen er rent usympatisk eller ikke. Gi karakterene skikkelige navn og la dem kjøpe pølser på 7-Eleven. Det er altfor mange romaner der han og hun her sikter han til Jon Fosse og hans like. Kjører rundt på Vestlandet, og ingenting skjer. La de kjøpe ei pølse på bensinstasjonen, sa Langeland. Grep som funker for å få leseren interessert. Gjenkjenningsfaktoren. Å få innsikt i noe ukjent. Nøkkelroman. Se og hør kikkerfaktoren. Pinlige episoder. Her var det flere kvinner som var uenige, jeg husker fra da jeg var lita at hvis det var noe pinlig på barne-TV, gjemte jeg meg enten under bordet eller gikk ut på gangen. Jeg er ikke bedre stelt i dag. Det morbide, som i krim. Her gav Langeland døme fra Jo Nesbøs 'Frelseren', der morderen syk ut offerets øyne med støvsugerslangen. Noe han med rette påpekte at var unødvendig gjort av morderen. Personen var uansett død. Godt språk. Langeland er av den oppfatninga at spennende, meddrivende handling og godt språk lar seg kombinere. Som er ei god oppfatning etter min oppfatning. Men hva vi anser som godt språk, kan jo diskuteres. Bruk av dialog, med andre ord replikker. Minst mulig skildring, mest mulig dialog. Som jo er en velkjent måte å skape framdrift og lette lesinga på. I tillegg blir det fort langt av det. Bygg opp romanen i scener, og planlegg gjerne plottet og utviklinga i historien på førehånd før du begynner å skrive. Ellers veit du jo ikke hvor du kommer til å ende, sa Langeland. Noe som er det mange liker aller best med å skrive, at en ikke veit, og at uventa ting skjer underveis. Og til slutt det evige rådet. Les god litteratur. Som ifølge Langeland er alt fra de store klassikerne fra Younger Years altså Shakespeare, Ibsen, Hamsun og co., til J.M. Katzy, Per Petterson, Vikram Seth, Cormac McCarthy, Philip Roth. Altså store samtidsromaner som gjerne kommer som hovedbøker i bokklubben. Han nevnte ingen kvinnelige forfattere. Så, for å oppsummere handling, framdrift, forandring, aksjon, reaksjon, konflikter, oppbygging rundt scener, replikker, og selvsagt noe Langeland ikke sa, så vidt jeg husker, men som er åpenbart for oss alle. Klimaks og overraskende slutt. Langeland hadde ellers følgende definisjon. Alt som ikke er handlingsdriven prosa, er lyrikk. <laughs> Jeg tror det kan ha vært en del både romanforfattere, novellister, kortprosaister og lyrikere som var noe uenige i denne definisjonen, men de har hver sine meninger. Forfattere med motsatt standpunkt fra Langeland ville sagt at det spiller ingen rolle hva du skriver om, så lenge du skriver godt. Som til dømes Jon Fosse både sier og gjør, og som Arnt Birkedal har sagt til meg og gjør. Men det er klart, skal du nå ut til et stort publikum, og du har en medrivende handling, og det var det Langeland snakka om, og bare det. Men jeg er ikke helt sikker på om jeg er enig i at stor romankunst er synonymt med bestselgende bøker etter oppskrift av Langeland Hersesæter. Etter møtet ble det sosialisering med andre hyggelige og skrivende folk. En drøm ville jo være å få til dømes Kjell Askildsen til å komme på et møte og snakke om novellekunst. Det er vel ikke så lett å få til, kan hende. Likevel, det er jo lov å drømme. Tusen takk.